Ah, juego físico en la cancha como Ronatés Con uno octava pinto la sextina donaté. Lo medito tanto, me relajo como a tres. Preguntaban si era bueno y ya lo demostré. Los yo están más gordos y yo estoy más skinny. Mis yo están más llenos que vagón en Pellegrini. En esto soy el señor, usted un no vini. Mi hermano se sacó la esposa, hizo la Houdini. Saliendo mi nato, hace rato. Tiro barra, que clase asesinato. oficina. Ya el estudio ya lo tengo de cocina. Le cae a la boca todo el que me tira. Que en el fondo no me ama, eso es mentira. Es que la de la NO le prepara la cena. Estamos de comer, no le con la boca llena. Matamos a los falsos, después limpiamos la escena. Pariendo pasa que la cara afuera. cara afuera, cara afuera. Hago lo que quiero aunque el resto no quiera. cara afuera, cara afuera. Y él le compro su falsa telenovela. cara afuera, afuera aunque les duela. Máscara es cuando es tipo un personaje. Qué máscara que es. Estoy matándola, ustedes no compiten, solo están de más. Acá rata no se admiten, todo flow real. Máscara no se permiten, voy volando la escala, la hago con Dios que me medique. So hard, le dan el pase al Duco y touchdown. Estoy lleno de nieve, Bust down. Hermano, estate tranqui, calm down. Que yo no tengo dudas. Mis mi, logros son calculados y no soy Regalías que me compran todo el norte. Hablar de mí es como jugar con tu suerte. Porque siempre tengo gente que responde. Oro, oh, voy chill por el cannabis. Estoy fumando y no soy OG. Quieren verme KL, Lady D. confío solo en mis pares, family. la y la le la cena. Estamos de comer, no hablen con la boca llena. Matamos a los falsos, después limpiamos la escena. Pariendo pasa que la máscara afuera. cara afuera, máscara afuera. su falsa telenovela. va cara afuera, uh, cara afuera. Siendo mi mejor versión a mi manera. Pa' cara afuera, va cara afuera. Lo que pienso se lo digo aunque les duela. Afuera, a sacar la máscara afuera.